qishlog'i markaziy osiyo mintaqasi turli nomlar ostida turli parchalarga bo'linmasdan oldin hech qanday millat millat ayrish degan tushunchalar bo'lmagan mana shu buyuk insoniy qadriyatlar haqida bir ikki og'iz gapirib bersangiz bismillahi rohmanir rohim alhamdulillahi robbil alamin والصلاة والسلام على خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد markaziy osiyo xalqlari to oktyabr inqilobiga qadar hech qachon o'rtalarida millatchilik bo'lmagan bir birlari bilan yaxshi munosabatda yaxshi aloqada bo'lib kelganlar san qozoq san qirg'iz tojik o'zbek turkman degan gaplar xuddi aka ukada yashab kelganlar olimlar olimlar bilan tacirler tacirlerle, dehvan dehvanlarla, ana hani ortada bu da amcalar bu ketse, ana hani kazalardan namazı özleyler hocam, özleyler, kazalar, hocam, Kur'an'da bu kısallar. Ortada bana şey hani şey benim çeveren, onun çeveren bilen yapmak olmadı. Bunun için biz bana şu Allah muhabbetini kaydet tutmayın. Neyi imanamdan alalım. Xulasa Qozog'iston musulmonlar Aziz Nishonboboning rahbarliklari bu bo'ldi. O'shani qarorni kazılar. Hem de şundan birge bizim a'zolari kabul qilindi. Bu yerde. mana juda ittifoq bilan izoh bilan olib borishdi. Mana o'zbeklar bilan qozoqlar o'rtasidagi an'anaviy aloqalar xususida yaxshi to'xtaldingiz. ikki birodar xalqning keyingi kunlardagi diniy aloqalari xususida ham biroz ma'lumot bersangiz qozog'istonning muftiylari hoji rabbek janoblari diniy idorani yangi rahbariyatini taklif qildilar jumladan men hoji muxtor abdulloh hamda hoji shamsiddinxon ibn ikkalamiz olma otaga bordik tayyoradan tayyoragohga tushishimizda televizion hamda muxbirlar hamda diniy qo'mitaning raislari hamda muftiy janoblari radbek hoji qabul qilib oldilar va u yerda intervyu oldilar shu bilan biz masjidda bordik mehmonxonada qo'ndikda ertasiga keyin biz musulmonlar bilan bir bir yerda berib gaplashdik masalan jambul nohiyasida bu yerdagi musulmonlar aytdiki ey muftiy janoblari biz necha yillardan beri o'ylayverardik nima uchun bizni diniy idora bilan o'zbekiston diniy idorasini aloqasi uzilib qoldi ilgari birga edikku deb ana qayta tiklash uchun keldik degani juda bir xalqlar xursand bo'ldi bu jaridalarda yoritildi undan ki mana bir vahiyada bir musulmanda mehmon bo'ldik bu yerda ham ziyofat uyushtirildi bu yerda ham muxbirlar kelgan savollar nima uchun keldinglar maqsaddan nima degan mana shu ikkala savol davom etdi ana shu yerda nazarboyev nomidan kaminaga hurmat ehtirom jahdidan bitta ot mindirishdi juda ham bir xursand bo'ldikda ertasi undan keyin nursulton nazarboyevning muovinlari qabul qildilar u yarim soat miqdorida suhbatda bo'ldi televideniyadan kishilar keldi muxbirlar keldi savol javoblar bo'ldi muftiy janoblari markaziy osiyo jumhuriyatlari bilan diniy ishlarni birga olib borish sohasida qanday maqsadlarni ko'ndalang qilib qo'ygansizlar maqsadimiz shunaqa xalqlar o'rtasida do'stlik xalqlar o'rtasida tenglik xalqimiz o'rtasida o'tmishdagi ota bobolarimizni mana shu qur'on hadis hamda hanafiy mazhabda ularni tarbiya qilishlik diniy aloqani mustahkamlash fatvo ishlarini birga chiqarishlik hamda shu bilan birga mana diniy anjumanlar bo'lsa birga hamkorlik qilib olib borishlik hamda mana mana bir kelishib oldi albatta bu ham xalqning tengligi mamlakatni osoyishtaligi to'g'risida va endi xudo xohlasa mana shu yo'lda islom hamda musulmonlar ham mamlakatimiz tinchligi osoyishtaligi do'stligi uchun xizmat qilamiz deb men prezidentning javob qilganimda bu kishi aytdilar biz ham shunga mayli aloqa qilinglar biz qanday ko'mak bo'lsa beramiz o'shanda xususan olganimizda chunki avvalgi rahbariyatni qo'pol muomalasi bilan u qozog'iston ajratib ketgan edi mana endi radbek bo'lmasdan oldin saksonta masjid bo'lgan bo'lsa hozirgi vaqt uch yilda ichida besh yuzdan ortiq masjid qurilibdi hamda boshqa mana mamlakatdagi do'stlarimiz masjid qurib beryapti ular mana viloyati olmaotada o'n to'rt gektar yerni islom universitetini jamiasini qurish uchun yer ajratibdi misr arab respublikasini prezidenti husni muborak janoblari bunga ko'mak qilishga bel bog'laganlar bir o'zgarishlar mana gazeta aloqalari ularni maqolasi bizda bizni maqolamiz ularga beriladi o'zbekiston bilan tojikiston diniy idoralari o'rtasidagi aloqalar xususida nimalar deyishingiz mumkin man qaytib kelganimdan keyin bu yerda tojikiston jumhuriyatining idorasi sharifzoda fathulla janoblari qo'ng'iroq qilib qoldilar menga taqsir aloqa uzilib qoldi endi birga shuni olib olsak qaytadan birgalashib to'g'risida hanafiy mazhabni yana davom ettirish to'g'risida talabalar almash to'g'risida ba'zi bir fatvolar chiqarish anjumanlar o'tkazish to'g'risida hamkorlik qilsa degan telefon qilib qolishdi masalan aynan yaxshi telefon qildingiz mana men kecha keldim qozog'istonda shu masalani hal qildim deb biz ham tayyormiz xullas kalom ular bir uch kundan keyin kelishdi hozir umrada yurishibdi xudo xohlasa ertaga ular qaytib kelishadi hurmatli mufti muxtorxon abdullo mana qozog'iston va tojikiston bilan uzilib qolgan diniy aloqalarni qayta yo'lga qo'yish borasida olib borilayotgan faoliyatlar bilan aziz tinglovchilarimizni qisqacha tanishtirib o'tdingiz bu xususda qirg'iziston va turkmaniston jumhuriyatlari bilan munosabatlar qanday qirg'iziston turkmanistonning muftiylari esa o'tgan oyni avvallarida turkiyada sho'ro diniy islom konferensiyasi bo'ldi o'sha yerda gaplashdik gaplashganimizda u yerni nimalari rozi bo'ldilar muftiysaligi mana qirg'izistondan turkmanistonniki ular ham mana qo'shilishga rozi endi kelajakda biz ularni yaqinda chaqirtiramiz besh jumhuriyat muftiylari yig'ilishadi bu yerda bir nizom qabul qilamiz biz endi o'rta osiyo qozog'iston musulmonlari mana shu qur'oni karim rasulullohni hadislari hanafiy mazhabda ish olib borib biz haligi o'rtamizda fitnachilarga yoinki mana ig'vogarlarga hech qanday yo'l qo'ymaslik uchun oramizni mustahkamlash uchun ollohni aytgani istaidu billah واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا degan sadaqallohu azim mana shu oyatga binoan ey bandalarim sizlar meni din islomga mustahkam yopishvolinglar hech qanday firqa firqa bo'lib ixtilofli bo'lib oralaringizni buzmanglar degan oyatga muvofiq amal qilamiz ana shuni agar amal qilsak alloh taolo bizlarga madad beradi ishlarimizga rivoj beradi xalqimiz tinch bo'ladi hech qanday kuch bizni o'rtamizga ixtilof tug'dirib adovat qila olmaydi inshaalloh siz o'zbekiston diniy boshqarmasining raisi Hürmetli Mufti Muhtarhan Abdullah Al-Bukhari Cenapları bilen ötkazilgen sohbet metinlerindir. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Muhterem kardeşler, gündeşler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün siz azizler bilen o'tgan darslarimizda o'qib o'rganib ma'nolari bilan bahramand bo'lib kelayotganini oxirgi oyatlar bilan tanishamiz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين hokimiyat binosiga to'plandik konferensiyani g'ijduvon tumani hokimining muovini mazkur konferensiyani tayyorlash va o'tkazish komissiyasining raisi muhtarama baxshanda boltayeva qisqacha kirish so'zi bilan ochdi so'ngra navbat bilan buxoro viloyati hokimi damir aka yodgorov g'ijduvon tumani hokimi sharipovlar yig'ilganlarni g'ijduvon va buxoro sharif viloyati xalqlarining buyuk iftixori hazrat g'ijduvoniy tavalludining sakkiz yuz to'qson yilligi tantanalari bilan samimiy muborakbod etishdi birinchi bo'lib o'zbekiston fanlar akademiyasi abu rayhon beruniy nomidagi sharqshunoslik institutini ko'z yerakli ilmiy xodimi filologiya fanlari doktori tasavvufshunos sharqshunos olim orif usmon ya'ni kaminaga so'z berildi kamina g'ijduvoniyning risolai fuqaroiya ya'ni risola shayxu shuyux hamadoniy asari haqida unda hazrati rizvoniyning o'zining piri buzurgvori yusuf hamadoniyning hayoti shaklu shamoyili tarzi tafakkuri turmush turmushi aqida va fikr andishalari haqida hamadoniyning rizvoniy va boshqa shogirdlari bilan munosabatlari haqida muxtasar ma'lumotlar berdi so'ngra buxoro dorilfurumining professori falsafa fanlari doktori muhtaram muhammadjon boltayev sharq tasavvufiy ta'limotlari haqida atroflicha qimmatbaho ma'lumotlar berdi xudoy taolo aslan pok va musaffon nur uning maxluqi bo'lmish inson zoti ham halol yashab tobora takomillashib xudoy tomon intilmog'i darkor degan hazrati g'ijduvoniyning javohirot monand hikmatlarini keltirdi buxorolik muhtaram faylasuf o'z so'zida raislik qiluvchi baxshinda boltayeva respublikamizdagi yirik faylasuf olimlardan biri toshkent davlat dorilfunun qoshidagi o'zbek milliy qadriyatlar ilmiy tadqiqot markazining boshlig'i dorilfunun falsafa kafedrasi rahbari akademik erkin aka yusupovga so'z berdi erkin yusupov g'ijduvoniyning falsafiy axloqiy qarashlari haqida gapirib hazratning ey yoronlar mehribon mehr shafqatli bo'linglar hasadgo'y bo'lmanglar talab bo'lmanglar chunki shuhrat inson zotining boshiga og'ir zahmatlar hamda ofatlar keltiradi degan qimmatbaho fan nasihatlarini keltirdikim yig'ilganlar tomonidan qizg'in kutib olindi so'ngra Italiyaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Umberto janoblari to'planganlarni Hazrat G'ijduvoniy tavalludining 890 yilligi munosabati bilan o'tkazilayotgan tantanalar ila samimona tabrikladi. Elchi janoblari 14 oydan buyon Toshkentda yashayotganligi kunba kun oyma-oy O'zbekistonda yuz berayotgan ijtimoiy siyosiy madaniy o'zgarishlar haqida to'lqinlanib so'zladi. o'zbekistondagi shosh kesh samarqand g'ijduvon buxoro shaharlari qadimda g'arb va sharqning bir biri bilan vasl qilib turgan yirik tamaddun markazlari bo'lganligi endi respublikamiz mustaqil hayot yo'liga kirgach mazkur tamaddun markazlari yana o'zining ahliyatiga qaytayotganligi to'g'risida hikoya qildi so'ngra g'ijduvondan chiqqan olim o'zbekiston jumhuriyati fanlar akademiyasi ijtimoiy nomidagi adabiyot institutining katta ilmiy xodimi filologiya fanlari nomzodi nusratulla jumayev g'ijduvoniy va o'zbek mumtoz she'riyati haqida batafsil suhbat qildi undan keyin buxorolik tasavvufshunos olim va shoir muhtaram sadriddin salim buxoriy so'zladi so'ngra toshkentda nashr bo'layotgan zamon o'zbekiston gazetasining mas'ul muharriri abdulvohid qoya janoblarining vakili so'z oldi va turklarning ona yurti bo'lmish turkiya ziyolilari nomidan turklarning ota diyori o'zbekiston aholisini sharqning buyuk mutasavvuf donishmandi hoji abduxoliq g'izvoniy tavalludining sakkiz yuz to'qson yilligida qizg'in qutladi undan keyin baxshanda boltayeva g'izvonlik shoir mashhur jurnalist yo'ldosh aka muqimovga so'z berdi bu yig'ilganlarni xo'jayi jahonning toshkentda yashab ishlayotgan g'ijduvonliklar nomidan buyuk tantana munosabati bilan qizg'in va samimiy muborakbod etdi yo'ldosh aka muqimov g'ijduvoni haqidagi rivoyatlarni to'plab nashrga tayyorlayotgani haqida ham gapirdi so'zining oxirida u xo'jayi jahon haqida yozgan ajoyib bir she'rini o'qib berdi va ozodlik tinglovchilari e'tiborlari uchun o'zlari telefon orqali maxsus o'qib beraman deb va'da qildilar konferensiyani yakunlab Havaraun Nahr musulmonlari tashkilotining muhtaram boshlig'i muftiy hazratlari Hoji abdulla Muxtorxon al-Buxoriy gapirdilar. Muftiy hazratlari respublikamizda istiqlolga erishilgandan so'ng xalqimiz o'zining diniy, aqidaviy haq-huquqlardan keng istifoda qilib o'zining mustaqil yurtida erkin va ozod yashayotganligi haqida xalqimiz al-Buxoriy, Yassaviy kubro buzrukvor bobo kalonlarimizning diniy axloqiy ma'naviy madaniy meroslaridan ochiq oydin bahramand bo'layotganligi haqida batafsil so'z yuritdilar so'ngra qur'oni majiddan oyat tilovat etildi siz ijtimoiy tavallud e'tibor berib, ilm-fan va madaniyatning rivojlanishiga xizmat qildi. hozir bo'stonli abdulhamid o'g'li islomning madaniyatga bergan e'tiboriga bag'ishlab yozgan maqolasini e'tiboringizga havola etadi islomiyatning atrofga keng ko'lamda yayilishidan keyin islom madaniyati ham rivojlandi bu rivojlanishda shubhasiz yirik iymonning tartib qoidalari va talqinlariga bo'ysungan Arap, Farsi ve Türklerin özlerine has medeniyetleri Thank you. adamın cehenneme kılacağız. Zillede Nevruz getirdi yengil. Baktınız ikbalımızdan söz getirdi yengil. Kırk ilekten ötkezip İbir sibir şabbaudesin Elekten ötkezip İbir sibir şabbaudesin Bak nüçük pesli sururengiz getirdi yangi yil mavi ko'klarni qarartgan mavi ko'klarni qarartgan ko'r bulutlarni chekib turkiston osmoniga yulduz getirdi yangi yil ibrat aylab ozaru bo'shnoqni olam aroq İbret eylem azdırı boşnafni alem era han halkan hisrevu perviz getirdiği yengi yıl. Dünyada haksız dökülgen kanlarını toktatmak için Türk-ü o i Kaza Kırgız getirdiği yengi Asya'da kim bilir Kaysi ananın batneden belki Timur, belki に書いてある huquqlariga doir ba'zi muhim voqealar xususida O'zbekiston inson huquqlarini himoya qiluvchi jamiyatining raisi fizika, matematika fanlari nomzodi Abdumannob Po'latov qisqacha to'xtalib, Amerika Qo'shma Shtatlaridan siz aziz radio tinglovchilarni yangi yil munosabati bilan tabriklaydilar. Birinchi navbatda inson huquqlarini buzilishi bo'yicha eng muhim voqealar sifatida bo'lajon Oxunov to'g'risida gapirishga majburmiz. avtoyda natijasida yana uch yil ozodlikdan mahrum etishga hukm qilindi va hozir o'zbekistonni eng og'ir buxoro viloyatidagi qiziltepa qamoqxonasida ozodlikda yotibdi biladigan bo'lsak bundan tashqari o'zbekiston islom uyg'onish partiyasining abdulla qori o'tayev faollaridan safarbekjon namanganlik bir guruh birlikchilar nosir zokirov rahbarligida namangandagi adolat uyushmasining rahbarlari hakimjon aka satimov rahbarligida bular hammasi qamoqda bular ustiga qo'yilgan ayblarning hammasi uydirmadan iborat ekanligi barchaga ayon shuning uchun biz ularni siyosiy mahbus sifatida e'lon qilishga majbur bo'ldik va ularni himoyasi bilan shug'ullanyapmiz siyosiy mahbuslardan tashqari o'zbekistonda matbuot erkinligi butunlay to'xtatilgan to'qson oltinchi yilni birinchi kunidan boshlab oxirgi hukumatga bog'liq bo'lmagan gazeta er gazetasi taqiqlandi qonunsiz ravishda yopildi shundan keyin o'zbekistonda hukumatga bog'liq bo'lmagan mustaqil gazetalar butunlay yo'q bo'ldi o'zbekistonda yashovchilar uchun o'z fikrini erkin ifoda etish siyosiy ijtimoiy tashkilotlar tuzish va ularni faoliyatida qatnashish erkinligi butunlay to'xtatilgan umuman olganda o'zbekistonda inson huquqlarini insonni erkinligi masalalarida o'sha eski sobiq sovet kommunistik tuzumining totalitar tuzumning ahvoliga brejnev davriga qaytib keldik faqat farq shundaki o'zbekiston hozir o'zini mustaqil deb e'lon qilgan ko'pchilik masalalar toshkentda hal qilinyapti moskvada emas mohiyatan insonni erkinligining kafolatlanishi bundan o'n yil yigirma yil oldingi ahvol 1993 yilni o'zbek alifbosining taqdiri hal etilgan yil sifatida o'zbek xalqi eslaydigan bo'ldi shu munosabat bilan toshkent davlat dorilfununiga qo'ng'iroq qilib o'zbek filologiya fakulteti dekani professor ersod qo'shqortayevning 1993 yilda til va alifbo sohasida ro'y bergan o'zgarishlar xususida munosabatlarini o'rganmoqchi bo'ldik domla qo'shqortoyev bu to'g'rida qisqacha to'xtalib yangi yil munosabati bilan tinglovchilarni shunday tabrikladilar 94 yil oldidan 93 yilga o'tgan yilga bir nazar tashlash joiz deb o'ylayman ular nomidan hammangizni yangi 1994 yil bilan samimiy qutlashga ijozat bergaysiz shuning bilan birga siz azizlarni tojikistonda ana shunday jamiyat borligidan quvonchiman tojikiston o'zbek jamiyati 1990 yil kuzdan beri amal qilib kelmoqda tojikistonlik o'zbeklar tarixda birinchi bor 1991 yili o'zlarining birinchi qurultoyini o'tkazishdi unda jamiyatning amal dasturi va oyinnomasi qabul etildi hozir ana shu tashkilotning viloyat shahar va tumanlarida bo'limlari faoliyat qilmoqda jamiyatning haq so'z va qadriyat gazetalari nashr etilayapti o'zbek jamiyati jumhuriyatda yashovchi barcha millat va elatlarning xususan o'zbeklar bilan tojiklar o'rtasidagi azaliy birodarlik aloqalarini yanada mustahkamlash uchun harakat qilmoqda shu bilan birga bizning jamiyatimiz xorijiy yurtlardagi hamyurtlarimiz bilan madaniy ma'rifiy hamkorlikni yo'lga qo'yish imkoniyatlarini izlamoqda aziz vatandoshlar Yangi yil dunyodagi ko'pgina xalqlar uchun mushtarak bayramdir. Shunday ekan bu bayramni hammamiz eng yaxshi tilaklar, niyatlar butun dunyoda tinchlik, omonlik barqaror bo'lishi istagi bilan kutib olaylik. Hurmat bilan Qurbonali Sattorov. Tojikistondan Qirg'izistonga o'tamiz. Qirg'iziston Jumhuriyati Jaloloboddagi o'zbeklar nomidan Abdurahim Hoshimovning dunyo o'zbeklariga qarata aytilgan yangi yil tabrikiyalarini hukmingizga havola qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Muhtaram aziz turkistonlik birodarlar, sizlarni kirib kelayotgan 1994 xalqimizdan muborakbod etgaymiz va kelajakdagi yil yangi orzu umidlar bilan to'lib toshib alloh taoloni rahmati va fayzi barakali yili bo'lsin Shodlik radiosining aziz shinavandalari, yangi 1994-yil munosabati bilan O'zbek sho'basi xodimlari nomidan sizlarni yana bir bor chin yurakdan samimiy tabriklab, barchangizga uzoq umr, ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Omon bo'ling azizlar. omon bo'lsin el yurt omon omon bo'lsin turguncha zamon hurmatli tinglovchilar siz 1994 yilga bag'ishlangan maxsus eshittirishimizni tingladingiz eshittirishni kamina azizullo orol olib bordi foydalanishni o'zimga savol ko'rdim alayhissalomni urganliklarini masihiy pravoslav cherkovining a'zolari shu cherkovga ergashganlar to'qqizinchi yanvarda boshqa cherkovlar esa yigirma beshinchi dekabrda bayram qilishadi birinchi yanvar bo'lsa bu yil yilboshi bayrami yangi yil bayrami hisoblanib ana shu xalqlarda qadimdan bayram qilingan hozir dunyoda hamma xalqlar bir biri bilan aloqador bo'lib bir birlari bilan birga yashash hollari o'tganda ko'pgina o'lkalarda bu bayramni o'sha avvaldan bayram qilib kelayotgan kishilar bilan qo'shilib bayram qilish odat tusiga kirib qolgan jumladan mana bir qancha yillardan beri bizni yurtimizda ham bu bayramını bir bayram şaklida inshaalloh odat tuzatilib qolgan shu munosabatdan foydalanib ikkilarimiz bir birlariga yaxshi va ezgu niyatlarini istaklarini izhor qilishni odatga kiritganlar man ham shu munosabatdan foydalanib siz azizlarimni barchalaringizni doimo kelajak to'qson to'rtinchi yangi sanada baxtli saodatli bo'lishlaringizni alloh taolodan tilab qolaman alloh subhanahu va taolo barchalarimizni sog' salomat qilsin tinch aman qilsin turli balo ofatlardan xavfu xatarlardan o'zi saqlasin doimo muvaffaqiyatni yor qilgan bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh yuragimizdan o'tayotgan har bir yilning o'z xosiyati quvonch va qayg'uli kunlari umidbaxsh va hayajonli oylari bor deyishadi xalq mana milodiy yilning 1993 sanasi ham o'tdi o'tgan oy va kunlarga nazar tashlasak qaysi hodisalarni mamnuniyat bilan eslaymiz qaysilari ko'zimizga xunuk tashlanadi hozir o'zbekistonning o'tgan bir yillik o'zgarishlari haqida toshkent davlat dorilfununi qoshidagi o'zbek milliy qadriyatlar ilmiy tadqiqot markazining boshlig'i falsafa kafedrasi rahbari akademik erkin yusupov janoblari qisqacha so'z yuritib yangi yil qutlovlarini shunday yo'llaydilar assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar bir ming to'qqiz yuz o'ttizinchi yil o'zbekiston tarixida mustaqillikning ikkinchi yili yakunlanib uchinchi yilga qadam tashlangan Yakşirin açık hakikat, ekşirin yalan yaman. Şu şirin yalvan gelekin, elden hep olgan yaman. Hallelujah. teröristler, Bangladeş ve Pakistan'daki hareketin en mühim unsuru İslami akımdaki gruplar. dertlerim yolda kalıptı Eşkin yüreğimde yuva salıptı İntizar gözlerim yolda ben budur.